Dauri pova borado pri ter varmo. La geotermio estas considerata kiel espero por la estontezo, por sen dependigi de la tergasso, precipe en la granita regiono de malsupra Austrio. Por la malfermo de fontoi povus applicigi tecnologio kiu estis disvolvita in stirio, por la disputata o roc fracassa procedo. C'è la classica, subgrunda, o roc fracassado, energi entreprenoi el prenas tergasson au nafton el porosae ston tavoloi, ciui alicase ne taugus por el minado. Tiu cele, tamen gis nun, chemiagioi devas pumpigi profunden en la grundon, por fracassi la stonaron sub alta premo. Cai pritiui chemiagioi de multae iaroi regas critico. Natur protectantoi nomas gin extreme damagia, precipe en usono, cie tiu technologio estas gran stile applicata laudire occasis grandai damagioi de la medio. Ciam la austra nafto prilabora entrepreno homo vo, intensis applici la roc fracassan procedon, la logiantaro cae ancao politicistoi forte protestis. Professoro de la min faca universitato en Leoben Stirio, tiam disvolvis procedon quio celis elimini grand parte la riscoin por la medio. Anstatau la criticatae chemiagioi, li vetis pri pruveble absolute mediconvenae substanzoi, quiui havas la saman efficon. Dum iaroi la planoi portiu nova procedo cusis en tirkesto. La presoi por energio estis relative malaltai, cae la provisado per tergasso el Rusio por Austrio estis certigita. Nun, ene de mal longa tempo, cio-tio shangigis, cae nun la interesso pri la tecnologio el Leoben revecigis. En la politica medio, roc fracassado lautiu tiu nova metodo ne ricevis subtenon. Nun, ciam la presoi por energio pli altigis, trovigas multe da intereso por gi, exemple en Canado, set ancau en Austrio mem. Nome, eblas applicitiun metodon ancau en la exploatado de geotermio, do por tervarmo, precipe en la granita regiono de Malsupra Austrio laula esploristo en Leoben, principe ne estes limigoi por tiu technologio, cae la ston tavoloi en mal supra Austrio estas tre taugai por preniter varmon el la grundo helpe de la medico vena roc fracassa procedo. Ce la geotermio, la profunda borado, ne ocasas por ricevi fossiliaen fueloin, sed varmegan aquon. La procedo portio estas la sama kiel ce nafto au gaso. Geotermia troveo sam aspectas kiel troveo de gaso au nafto. Tio estas ancau porosa stonaro, en kies poroi trovigas varmega aquo. Se la temperaturo estas suffice alta, la stonaro tamen estas suffice tra flu per Tiam en ambau casoi la elminado ne estas economia. Sed se oni tiam dis rompas la stonaron per applico de hidraulica premo, che creigas flueioi, cae tiui flueioi estas usatai tiel, che ili ne plu fermigas, tiam la elminado povas esti economia la energi entrepreno omovo planas exploati geotermion en malsupra Austrio. Oc gis nau terawatt horoin tio al portu gis la jaro 2030. Por compari, la jara consumo de electro en tuta malsupra Austrio situas ce proximume dec tu terawatt horoi.